Скоро не стало б чим розтопити води на чай, а про м'ясо годі й казати сирої ж тюленини не в'їси, домашні припаси вже давно закінчились. Матрос подумував спробувати як пальне тюленячий жир, але його теж доводилося спочатку витопити. Лорд молився чи співав удень і вночі. Від цього співу в матроса вже тремтіли пальці. У ніч проти 19 червня вони попрокидалися і повистромляли голови з мішків. Було до моторошного тихо. Жак Антуан виплутався з намету і заволав, ляснувши рукавицями по стегнах. Ой-ля-ля! Усі почали вискакувати, мало не зваливши намет. На добрієм стояв ущербний місяць, затьмаривши синім сяйвом північні зірки а праворуч виднілася рідна японська база. У вікна світло горить, шепнув африканець і ще не вірячи сам собі. Розділ двадцятий. Лорд Домбо не вгадав. Світло у вікнах не горіло. Був штиль, і африканець побачив на шибках отблиск місяця. Але якби генератор працював, нещасні мандрівники і справді побачили б у вікнах світло. Найбільшого строки могли б розгледіти навіть фігурки людей, бо всі ці тринадцять діб скніли за якихось півмилі від бази. На базі знявся радісний переляк. Місіс Кетрін, одягнена в светр, і плетену спідничку поверх ватяних штанів, підбігла і поцілувала кожного в щоку. Тільки перед Булатом затрималась на ледь помітну мить, мов би наразилася на прозору скляну стінку. Тоді підійшла і поцілувала і його. Філмарш дивився і не мав нічого проти. Бачите оце? кивнув він на купу всілякого спорядження. Збиралися завтра йти. На виручку, підтвердила кет. Сеньора Уілсон дуже хвилювалася. Хуан Естрада галантно вклонився в бік місіс Кет. Це вона й наполягла йти на розшуки. Кетрін якось роздратовано осадила його. Не робіть з мене надто емансиповану молодицю. За це взявся професор Марш. То не жіноча справа. З нагоди щасливого повернення вирішили влаштувати бенкет ніхто не заперечував. Та коли місіс Кетрін дуже швидко принесла кілька бляшанок згущеного молока, консервовану телятину і гострий японський соус, Булат сказав: цього робити не треба. То наш недоторканий запас. Хто служив у війську, знає ціну солдатського НЗ. Не заперечуйте, щемною наполегливістю втрутився філмарш. Сьогодні ми святкуємо. Нічого не повинно бракувати на нашому столі. Дон Фернандо, погукав він, чого ж ви гаєтеся? Булат удруге нагадав сьогодні чудово обійдемось тюлениною і чаркою віскі, професоре Марш. Вони довго дивилися один одному в очі. Філмарш не потупив зір. І Булат не без подиву зауважив що всі дивляться тільки на них. Нещо вдаватися у такі крайнощі, містере матрос? озвався Казімир Потоцький. Хоцудай згідливо кивнув, а Хуан Естрада заходився вимахувати руками. Сеньорас і сеньорос, за своїм звичаєм патетично продекламував він. Я вже казав сеньорі Уілсон, й ви прийшли. Сеньору Уілсон, якби цих людей, наших товаришів по нещастю, поглинув проклятий крижаний континент, ми втратили б усе на світі і їх, і наш єдиний транспорт, і харчі, і надію будь-коли повернутися на рідну землю. Все, все, все. Дон Жуане, спантеличено засміявся Жак Антуан, це схоже на заколот. Якщо ми зараз наймося цього добра ми знову два тижні не зможемо й дивитись на Любу Тюленину.